Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam I da uzmemo još jedan, a to je hadis Mursal hadis. Uh, e, Mursal hadis nastao, znači on je nazvan po, od riječi Ersele Jursil, što znači atleka, jutliku pustiti. Irsal znači neš, nešto da se pusti. Eh, terminološki terminološki hadis mursel znači ma saqata min akhiri isnadihi men ba'de tabi'iji znači hadis obrnutan od muallek kaže onaj uh, to je onaj hadis kaže kada ima prekid od kraja na kraju znači ima prekid lanca prenosilaca na kraju hadisa gdje je kraj hadisa kraj hadisa znači e, znači nakon tabina ili od znači od ashaba fali ashab mursel hadis je onda kada fali ashab mursel hadis je taj kada kaže tabin rekao je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve ili kaže tabin prenosi se od tabina recimo Said ibn Said kaže uradio je poslanik sallallahu alejhi ve to i to a Said ibn Said nije sreo poslanika sallallahu alejhi ve znači fali mu ashab koji mu to ispričao Znači, zadnji u lancu prenosilaca u hadis Mursel je tabin svejedno bio, znači, uh, sigaru tabin i kibaru tabin. Sigaru tabin, znači, mlađi tabina ili, ili stari tabina koji je dostigao mnogo od ashaba. Uh, oblik tog uh, hadisa, odnosno, uh, ovaj, kako izgleda, recimo, neki od tih hadisa, je da kaže tabin, znači, svejedno bio od mlađih ili stari tabina, kale Rasulullahi sallallahu alaihi sallam, keda va keda. Da kaže tabin, rekao je Allahov poslanik sallam to i to. A mi znamo znači da Tabin nije sreo poslanika sa sedem. Otkud on zna da je to rekao? Znači mora od nekog čut. Fali mu ashab. I time lanas laca. znači prekinut. <clears throat> znači ovo je klasični oblik klasični oblik znači Mursel Hadisa. Primjer takvog Hadisa Hadis koji bilježi muslim u svome sahihu u poglavlju Kitabul Buju knjiga o trgovini kupo-prodaje kaže uh, muslim svojca ili kaže hadeseni Mohamed ibn Rafija hadesena Huđin hadesena Adeid inače u, knjigama hadiskim ovaj, ne piše hadesena nego sena, sena, sena a tu se čita hadesena imaju te skraćence koje su muhadis koristili i to je pogled posebno uči se skraćence kako su muhadis koristili skraći kako se pisal kaže an uqailin ibn, uh, an ibn Shihab an Said ibn Musayib Ibn Shihab, ko je to? šiha, ko je ibn Šihab? Ima Zuhri. Od Seida ibn Musaiba, a ko je Seid ibn Musaib? Tabin, i to ne obično tabin, nego najbolji od tabina. Radi se učenjaci, je on bolji ili je bolji ko? Uvijez Karni. Zbog čega? Zato što, što je poslanik pohvalio Uvijez Karnija, a Seid Musaib, znači po učenjacima, znači, složno ko čega da je to, da je to najučeniji i najbolji čovjek od tabina po znanju, po fadlu, po vrijednosti i dijelima koje radi. I onda se različite kod toga koji u stvari bolji. I onda neki kaže pa dobro, bolji je ovaj u ovom, ovaj bolji u ovom i tako dalje. Zbog čega je istaknut ovaj uh, iskarni zbog dobročica prema, prema majici, prema roditeljima. A, a idemo ibn Seid, znači zbog fadla, zbog znanja, zbog, uh, zbog ono, znači, a, uh, znači bio jedan od najčenijih, naj, a, najbolji od tabijina u svim karakteristikama. Dobro uh, da završim hadis. Znači, Zuhri prenosi od Sejde ibn Sejba, kaže, ene Rasule lahi sallallahu alaihi wa sallam neha anil muzabene. Eh, da je Allahu poslanik sallallahu alaihi zabranio muzabene, vrste trgovine muzabene. To su oni eh, trgovine u kojima ima garera, u kojima, ne, u kojima nepoznata završnica. Znači, nepoznata završnica, poput toga, onaj, da, da trgovac izloži robu neku svoju, recimo pet nekakvi odjeći i kaže njemu, aj ti zažmiri i zažmirići koji uhvatiš od robe, ta je tvoja roba za toliko, toliko para. I on dođe, zažmiri i šta uhvati, to mu pripada za toliko i toliko para. To je vrsta, znači, e, gare inače prirodne kod nas rizik, ali to nije precizan prirodan. Gare znači, e, znači, e, završnica te prodaje nije, nije poznata. Znači, nešto su upuštaš, pa šta te potrefi, šta te zadesi. Vid, vid nekakve kocke, vid nekakve kocke, jel? Ja. Dobro. Uglavnom, ovaj, e, taj hadis, ovdje pojenti, šta je ovdje pojenti hadisa? Sejid ibn Sejib je tabin. Nije sreo poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Iako od kibar tabin. I on kaže da je Allah poslanik zabranio tu vrstu trgovine u kojoj, je, u kojoj nepoznata završnica koja ima rizika u smislu rizika, ne zna se šta ko dobija, šta gubi. <clears throat> A vi znate definiciju definiciju ashaba, koja je definicija ashaba? Jel vidio sreo? Ko je ga vidio? Men ra, a ne bio sam selem. Povjerovao, on njega imate, ali ja, i umro na tome. Pa makar između toga bilo da je učinio ridet. Mada su to zivci na prstima, mogu se nabrojati. Znači, i ako se desilo da je učinio ridet, pa spono vratu u islam, opet se e, tretira s habom. A tebin bi onda značilo šta? Onaj ko je sreo ashaba, odnosno vidio ashaba, po šartu da je umro na islamu znači šart ima dva šarta da sreo ashaba i da je umro na islamu dobro e, znači ovaj hadis ovo je klasični hadis toga znači da imam nedostaje ashab u lancu prenosilaca i to je hadis klasični hadis Mursel hadisa e, kakav je sad e, kako tumač u stvari e, musel hadis kako ga poimaju faqihi i učenjaci usul fiqa što se tiče znači, učenjaka fiqa i, i usuli dina, pardon, usuli fiqa, e, kod njih je Mursel Hadis ima a, e, šire poimanje. Definicija kod njih malo šira. Ovo je kod muhadisa kako on tretira. Znači, fali je ashab. Mursel Hadis je kad nema, u lancu prenosljata nema ashaba između tabina i poslanika sa Dok je recimo kod fukaha i usul, e, učenjaka usul fiqa malo imaju širu definiciju. Kod njih svaki hadis mun svaki hadis koji ima, e, koji ima prekid lancu prenosilaca, kod nje je Mursal hadis. <clears throat> Što je, i čak to spominje Hatib Bagdadi, e, on spominje kao e, taku, tu definiciju Mursal hadisa. Tako da vas ne zbunaš, kao negdje čuli znači, da je Mursal hadis i u ovom kontekstu, znači da ima, da ima drugo mišljenje po tom pitanju, po imanju Mursal hadisa. U stvari većina mu hadisa na ovom stavu i to je onaj uvriježeni, opće prihvaćeni, opće prihvaćena definicija Mursal hadisa. Naravno, nadam se da nema potrebe da vam sad pominjem ova tema što pričamo o vrstama hadisa, slabostima hadisa, da je ovo jako bitna stvar. Da bi razumjeli od, na hadise, da bi mogli, e, da bi razumjeli e, e, nekakav sučenjaci razilaze oko nekog propisa, nekog pitanja, znači slabosti, hadisu, slabosti hadisa, šta ime slabost, koliko to ima, koliko to ostavlja traga na samo prihvatno razumijevanje određenih mesela. I zbog toga, znači, ovo je nužno musliman treba da poznaje. A pa pazite, mi uzmamo gotovo znanje. Znači, ovo sve ću radili ljudi prije nas koji su dobro znojili i velikog truda uložili da bi ovo, da bi ovo došlo do nas. Da bi mi samo mogli razumijevati neke, e, neke osnovne mesele i pojmanje. I na kraju, nama su najškakljivija pitanja tamo gdje su učinjaci razilaze po nekom pitanju. Znači tu nam dolazi e, potreba za znanjem ove nauke. Ako bi neko rekao, pa čekaj, ovo nauka preživljena, gotovo zapisano, ispitan, šta ja imam sad tu učit, Marcel, ova, hadis, jel verdosan nije dosan? E, u tom je problem. Mi imamo zbirke gdje jasno znamo gdje su hadisi uglavnom, uglavnom vjerodostojni. Skoro svi vjerodostojni, Buhari i Muslimo. Šta ćemo za druge zbirke gdje, gdje, gdje ostaje, još uvijek ima prostor za ičtihad u tim hadisima. E, iako su mnogi učenjaci za te hadise dali ocjenu, E, ocjenu, znači to je njihov lični štihad, ima drugi učenjaci koji se sa njima ne slažu i tako dalje. Odate, odate dolazi taj problem. A uglavnom se oslanjamo na znanje oni koji su radili prije nas, koji su nam sakupili ovo znanje. Propis Mursel Hadisa. <clears throat> Znači u osnovi Mursel Hadis je slab Hadis. Što jer, je, e, jer nedostaje nedostajemo, znači jedan od šartova, a to je Itisalu Senet, koji je prijetan Hadisu. Znači Hadis nije spojen. E, Lanas prenosilaca nije spojen i, a odakle dolazi drugi plemen. Prvo znači fali nam raja, fali nam ashab. Ako neko če, kaže, pa čekaj, fali nam ashab. Ali ashab, mi, uh, mi znamo to, je Ashab, ashabi su svi odul, svi su pravedni. Svaki ashab je pravedan i na tome iđma učenjaka, osim šija što se izvoje za šije, na broj umet, u ovom kontekstu, uh, ashabi su pravedni. Ono što oni prenose od šerijata, od vjere znači opće prihvaćeno. I šta nam sad smeta to koji je to asab bio? Koji god da je bio, on je pravi da, znači pouzdani, nije bitno. Je tako? E pa nije tako. Znači, e, pojedite što mi ne znamo koji je taj ravija. Da li fali ashab ili možda tabin fali? Jer znali su tabinu, tabina prenosi. Tabin prenosi od tabina, više tabina jedna od drugog prenosi. Znali su tri tabina prenosi jedna od drugog. Da bi, da bi spominila ashaba. Znači, moguće da, da je tu, na tom mjestu fali tabin, a ne da fali ashab. Znači, e, a mi ne znamo koji je to tabin, je li pouzan tabin ili nije pouzan tabin. I onda te dolazi problem. E, zato je, znači, e, e, znači, gledač u osnovi hadis je, znači, slab, mursel. Međutim, ulema, Ova, iako se različio od toga da li je možda hadis prijateljiv ili neprijateljiv, većina učenjaka ovog umeta u, u, znači prihvata Mursel Hadis. Kako prihvata? Znači prihvata Mursel Hadis i dokazuje sa njim. Shodno, jel, koja, uh, uh, od koga dolazi taj Mursel Hadis? Pa ima oko neki, uh, oko neki tabina gdje su složna se njihovo Mursel Hadis prihvata, a neki složna se ne prihvata. Uglavnom, uglavnom, znači, uh, ono što možemo spomenuti, znači po pitanju razilaženja uh, oko toga, da li se prihvata e, Mursel Hadis ne prihvata, učenjaci uh, imaju tri stava. Uh, učenjaci imaju tri stava, da li se prihvata Mursel Hadis ne prihvata. Prvi stav, prvi stav je da, da je Hadis Mursel Daif, mardut odbacuju se. Na tome je većina muhadisa Znači, pa su nekim selama kada se kaže razlika, kaže, kaže na ovom stavu kao većina muhadisa, a malo faqiha. Ili obrnuto, većina faqiha na ovo, a malo muhadisa na tom. Znači, to često desi, znači, u mnogim meselama se razliđu muhadisi sa faqihima. Uh, e, muhadisi više idu na to da istražuju, da utvrde vjerodostojnost, prijateljost hadisa, od razlike od faqiha. Faqiha je to ono, jel, ovaj, ne, ne preciziraju tome. Jer nisu u toj oblasti jaki, uh, u, u oblasti, uh, znači, ovaj, ocjeni prihvatljivosti, uh, e, i razumijevanja hadisa, istraživanja hadisa, pa oni gledaju, e, fakih se uglavnom koncentrišu na, na, na, na, na pitanje razumijevanja teksta hadisa i tako dalje. Tako da je ovaj e, veliki problem nastao u umetu kada, smo, kada su dobili dvije skupne. Dobili smo jake muhadisa, slabe fakihe. Dobili jake fakihe, fakihe u smislu razumijevanja mesela, a slabi muhadise. Pa su tu desi veliki problem. Znači, faqih, jak, razumije mesele, međutim, ne zna, oslanja svoje mesele na slabe hadise. A on, s druge strane, imamo jake hadise, znaju hadise, dobro je ocjenu hadisa, ali su slabi faqih razumijevanja hadisa, šta naš hadis ukazuje. I to je bila tragedija umet kada se dešavalo, a to se dešavalo s vremena na vrijeme, umet se dešavalo ovako, da, e, ovaj, da i lovo i loblasi budu jake. E, najbolji je spoj, spoj, da bude učenjak jaki u hadisu, da ima znanje u hadisu i u fiqhu. I da je to onda najkorisnije. A onda još treća nauka, kako se dodala, a to je usul fiqh. A usul fiqh u stvari razumijevanje na što ukazuje hadis ili ajet. I onda, i, i, ovo sam ja lično iskusio ovaj, toku studiranja. Ovaj, svi, uglavnom, skoro svi profesori koji su predavali usul fiqh, znači budu stvarno eksperti u usul fiqhu. A kada ga pitaš propis halala i harama, da mi reci, kada nemoj mene pita, kada pita, ovaj, pita onog iz fiqha. koja ti je fajda <laughs> na te tvoje nauke, i sul fika da razumiješ e, značenje e, hadisa ili širijetskog teksta, ako ti ne smiješ da izvučeš taj propis da mi kažeš. Koja, znači, to isto da se neko specializira o nekom eto, pravljenju papira, ovako, na kada mi napravi, e, nemoj da napravi, idi u firmu, nek napravi papir. Znači, kao ispadne kao neki teoretičar, dobar teoretičar o praksi, jel, bolje da ga ne pitaš, jel da ti uradi u praksi. I taj ima, zaista ima taj problem. Ovaj. I onda, ako osoba jaka u hadisu, jaka u fiku, a slab mu usuli fiqh. Usuli fiqh znači, znači način razumijevanja i šerijetskog teksta propis. Onda imamo problem. Čovjek, čovjek nakradno shvata šerijetske tekstove, hadise znači svati na ovaj na onaj način dođe s nekim neobičnim propisima i tako dalje ovaj i to znači i odatle pazi od ove stvari nama od ove stvari nama dođe razilaženje među šinjacima oni jesu učeni ima i fadlu u tome što su učeni i tome što ulažu u trude tako da međutim neko jači uvom neko unom pa ova dođe s ovim samo ovaj s ovim samo i tako dalje znači najbolja kombinacija bila u leme ti koji sakupe ove sve tri oblasti kad sakupe sve tri oblasti a to obično su radili učenjaci takozvani muhakkiki koji radi tahqiq, analizu, istraža, istraživanje, detaljno, sve neće priča o propisu dok ne istraži sve živo po tom pitanju. Svako bi sve šarijanske tekstove istraži njihovo značenje, šta su rekli prije učenjaci, znači zadrži se vremena vremena na tome i onda, znači na osnovu svega toga šta mu se pokaže najbliže, najispravniji, on uzme taj stav. A to je vrlo, vrlo malo učenjaka, ima, znači, ima učenjaka, ali onda vrlo malo učenjaka koji su bili na tom stepenu takozvani muhakkiki, znači koji ne ide ono čuo od svog šeha, od svog imama mezheba i tako, uh, on je dokazio svojim hadisom, to je kanje plafon i kapak. Ne. Da li hadis i lajet ukazuje, na to ne ukazuje. Šta je prigovor takvom razumijenju, ovako onak, znači ulazi u detalje, dalje, znači, ali to je već malo, malo jači, e, veći stepen ovaj, e, tretiranja mesela. I to je zadnja faza, znači kad učenjak dolazi u taj stepen uh, i, i to su ti stepeni i, ovaj, i da ređe među, među učenim ljudima. Uglavnom, da se vratimo ovdje, znači skupina učenjaka znači, kaže da je hadis morsel daif. Druga skupina, uh, i na njemu znači ovaj, uh, da, daiv u smislu ne, ne prihvata se. Na njemu većina mu hadisa. Uh, I neki od, od uh, učenjaka od sul fiqa i, i fiqa. Uh, E, i oni smatraju zašto je kod njih udajiv, kaže zato što ne znamo stanje, znači ravija fali ashab, ne znamo njegovo stanje, mogu da biti tabin, nema pojma, i zbog toga ima mogućnost da je to slabo, ne znamo čemu se radi. Da li uopšte čuo? Znači, da li je uopšte čuo da ashaba i otkud to je došlo i kako prenosi, tako znači, ni nam to jasno. Druga skupina učenjaka kažu da je hadis mursel sahih, juhteđu bihi, sa njim se dokazuje. E, na tom su na tom su tri imama mezheba. A to je Ebu Hanife, Malik i Ahmed u poznatijem stavu od njega. Znači, tri imama mezheba kažu da se po Mursil Hadisu radi na vas mal. Šta je njima dokaz? Kako možete raditi Hadisku gdje fali ashab? Uh, oni kažu ovdje kaže mi samo stavlja jedan šarta, to je kaže da uh, da onaj koji čini irsal, a to je tabin, da tabin u stvari bude, naravno, iz ostale ravije, ali tabin mora biti obavezno pouzan, fika, mora biti pouzdana osoba. Znači, mora biti pouzdana osoba. E, kaže, jer kad je, kad je tabin pouzdana osoba, nemoguće da on prenosi pouzdana osoba u smislu učenjaka, ali mi nije poznat da, da ima grešak u prenosu hadisa. Ako on pouzdana osoba, Znači, nemoguće da on prenosi i kaže, rekao je Allahov poslanik sallallahu sallam nešto, a da on to nije čuo od nekog koji je pouzan, od pouzanog ashaba. A onda njima ovi odgovaraju, pa dobro, ako je tako, pa što nije spomenuo, ko je taj ashab? Šta mu je falilo reći? Da nas ne zamara, pla. Šta mu je falilo reći? Tu čuo sam od tog toga sallaba i gotovo. Pa ja, nije sad da se mi vam znojimo, jel? Dobro, uglavnom, znači, tri učenjaka, tri e, mezheba, e, imama mezheba su na tom stavu. Znači, svi imamo šafije treći stav učenjaka a, a, koji prvenstvo zastupa imam šafija, to je, kaže, da se prihvata taj hadis pod šartovima. I onda je nabroje šartova da se izgubiš o njima. A to znači, znači imam šafija i drugi učenjaci. On kaže, ovdje imam, kaže, imamo četiri opća šarta i unutar njih imamo pod šartova. Kaže, tri se šarta vraćaju na, na, ra, na raviju, a jedan se vraća na sam hadis, tekst hadisa koji, je, koji su ti šartu? Znači, inače ovo zastupa ima šafija. Prvi je šart, kaže da, da ravija od, bude od kibaru tabina, da bude od onih starijih tabina, ne mlađi. Drugi je šart, kaže da onaj koji prenosi od tabina, da bude pouzdan, da bude siqa. Treći šart, kaže da ta isti hadis, to što se prenosi, da ga prenose drugi pouzdani ravi, ta isti tekst hadisa, kaže i u tome što prenose, ne prenose nešto suprotno tome. Znači da se slaži što prenose drugi, druge ravi, uh, isti takav tekst hadisa, znači u istom kontekstu, ne suprotno tome. Četvrti šart. Četvrti šart kaže uh, da se uz, ovaj, uz ova tri prethodna kaže da se ovaj hadis prenosi u nekom drugom rivajetu gdje je hadis musned, gdje ima znači, kompletan lanas prenosilaca. <clears throat> Usto dodaju još kaže ili kaže znači ili da bude znači prenosi se u drugom rivajetu drugog drugog tabina e, da se prenosi znači lanac sa, uh, prenosi taj hadis mu se znači sa lance prenosi laca. ili ako nema to kaže da se prenosi u drugom rivajetu da od drugog tabina da je mursel također od, od, od sa istim šartovima ovim Ili kaže, ako nema to, kaže, da, da, da to što se prenosi od tog tabina, kaže da to odgovara u Afriku kao do sahabi, da to odgovara nekom ostavu od ashaba. Ako nema ni to, kaže, četvrta stvar, kaže da, da makar, kaže, jufti bi mukte dahu ekstra ehlmed, da je to fetva većine učenjaka to što on prenosi, na tome fetva većine učenjaka. Znači ima šafija ovdje, znači stavio jako, jako uh, teške šartove da bi se prihvatio Mursel Hadis. Znači, jako, jako teške šartove i ostvaruje se jako malo Mursel Hadisa. <clears throat> Ostvaruje se jako malo Mursel Hadisa. Uglavnom, uh, od nekih, navećemo jedan primjer, znači, od, od uh, Mursel Hadisa koji učenjaci prihvataju, od kojeg tabina? Malo prije smo ga spomenuli. Sejdun Sejba. Znači, njegove mursel hadis, hadise, eh, hadise uglavnom učenjaci i muhadisi prihvataju. Dobro. Na što sta tri stava, to sta tri stava učenjaka, ni na se ovdje presuđuje ko pravu, upravo, ko nije upravo, tako da. Tako da se ne iznenadi, unutar ova tri mezeba, mimo šafijskog, ako dođu radi po Mursel Hadisu, kaže, eh, propis toga, toga, toga kaže, takav propis, kaže, šta je dokaz, kaže Hadis, taj, taj, on kaže daif. Mursel Hadis je daif. Kako kazuje s njim? Pa zato znači što oni u osnovi prihvataju taj hadis. Meze prihvata taj hadis u osnovi. I zato rade po njim. Dok imam šafija, bio malo žešći po tom pitanju. Nije prihvatio. Dok su mu hadisi, još žešći. On kaže, ne, to je daif hadisi, gotovo, nije tu šta. Znači, daif hadisi, ne možemo sa njim dokazivati propise. Unutar ove teme, i time ćemo završiti, ima takozvani mursel sahabi. Mursel hadis od ashaba. Kako to? Šta to znači? da ashab kaže prenosi riječi Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem njegove riječi ili njegovo djelo a niti ga čuo niti je vidio poslanik sallallahu na tom mjestu to doba kako to a pa to se misli na ove mlađi ashabe znači ashabi koji su bili mladi kada je, živ, kada je bio živ poslanik sallallahu alejhi ve sellem poput koga Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Zubeira. Abdullah ibn Zubeira je rođen kad? Kad su došli u Medinu. Abdullah ibn Omer je bio malo stariji, tako? Kad bila jedna od bitki, on je išao da se prijavi da ide u bitku. Pa ga pita poznaj koliko imaš godina, kad 14. Nemoj, pa vratio ga. Sljedeće godine išao u bitku, kako imaš 15, kaj, aj sad možeš. Pa se kuće nazivio kod time, kaže čovjek, osoba je punoljetna, kaže, kad ima 15 godina, nije punoljetna, kad ima 14 godina, s time dokazuje jedno od stavova, ka, e, znači jedan argument ka, u, kojoj koje dobi osoba postaje punoljetna. Ovo su došlo već do svojeg hadizma. Uglavnom, znači od, e, od, dva opće poznata shaba su Abdullah ibn Abbas i Abdullah ibn Zubeir, radijallahu anhuma, E, ili radijallahu anhum. A, znači, uh, ili, kaže, imamo osobu čiji je uh, primanje islama bilo kasno, poput Ebu Hureyri. Znači, klasičan primjer Buhurire, on je primio islam zadnje tri godine života poslanika, sallallahu sallam, a prenosi najviše hadisa. I prenosi hadise koje se desili prije nego što on primio islam. Otkud on to zna kad nije bio, nije vidio. Čuo od drugih ashaba. Znači, pojenta je ovi ashaba da oni ono što prenosi, nisu oni pristupali tome, nisu vidjeli. Nisu vidjeli i nisu čuli to što se desilo. Nisu pristupali tome, a prenosi. I onda se zna toga, znači tu fali, neš fali neko ko je njem prenio to. A zna se za Abdullah ibn Abbas, da on išao da shaba do shaba sa kuplja ono što su oni čuli vide s poslanik sa nam. Onda poslije te iste stvari događa je pričao kada on bio tu. Priča nešto na, na, da se desilo na Uhudu, nešto na ubici na Ashabu, o svalabađanju Meke, a on tome, on je bio tad mladi, i nije bio, ili tome nije bio prisutan i nije mogao to razumjeti što se desilo. On se postavlja pitanje, kako, kako to može pričati? Zato što ču od drugoga Ashaba. I onda ispadne da je Hadis Mursel, Mursel sahabi. Znači, fali mu ashab koji to pričao. Međutim, ovaj Mursel sahabi, znači, e, opće poznat, prihvaćen stav među učenjacima, da je to, znači, to je hadis koji se prihvata, znači, ne odbacuje se, prihvata. On je dokaz u šerijatu. Zašto? zato što znači uh, zato što su svi ashabi uduli, svi ashabi su uh, pouzdani, od, znači od njih se prihvata kako su prenosili, znači taj nedostatak ashaba između ovog mladog ashaba ili koji je primio kasno islam i onog ashaba koji je pristupio tome, znači ne narušava, ne narušava vjerodostojnost toga što se prenosi. <clears throat> od poznatih knjiga Mursel Hadisa je e, knjiga od Ebu Dauda Merasil, to se knjiga njegova Merasil, gdje je sakupio Mursel Hadise i od Ibn Abi Hatima i on ima knjigu Merasil, e, također Džamiju Tahsil i Ahkam Merasil od Alaija, i su tri knjige najpoznatije u knjigama Mursil Hadisa i s ovim smo završili današnje predavanje o ovome, svanik Allahum ili nam tika šhaden la ila ente, sakvirkava etubu ili lagana pauza i idemo Andalusam Andalusam Andalusam, Andalusam,